الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد بعد يا حميد الله تبارك وتعالى baada ya kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kwa taufiki yake Allah tabaraka wa taala umetukutanisha leo na ndugu zetu Wakonde bilkhususi, lakini na ndugu zetu wa miji mbalimbali katika kisiwa hichi cha Pemba. Makutano haya na majumuiko haya kwa sababu ya dini ya Allah tabaraka wa taala watu wanakutana wengine katika siasa wengine katika mipira wengine kwenye ngoma wengine kwenye uvuvi sisi tumekutana kwa taufiki yake Allah tabaraka wa taala وسباب يديني يا الله تبارك وتعالى الحمد لله مومب الله تبارك وتعالى تثبتيش جو يديني ياك نا الله تفيش هل يكون وإسلام لكفاة منين ومن محمد صلى الله عليه وسلم Tumeanza muhadhara wetu katika mji wa maziwa ya ng'ombe au kijiji cha maziwa ya ng'ombe. Nilidhania kule maziwa ya ng'ombe nitakuta ng'ombe wengi au nitakuta maziwa, wanata maziwa, sikupata hata glasi moja mji ule. Kwa hiyo wale watu wa maziwa ya ng'ombe tuulizane, sababu ya kuitwa maziwa ya ng'ombe ni nini? na maziwa pia hakuna pale ningepewa hata lita moja ya maziwa ningejua kweli hichi kijiji maziwa ya ng'ombe au maziwa yalikuwepo zamani sasa hivi hakuna kwa hiyo tulianza kuzungumza <clears throat> kuhusiana na manhaji salafu tukaeleza kwa ufupi kwamba manhaji salafi hii ndio Uislamu sahihi Uislamu aliofundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam Uislamu aliopokea sahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya ikhtilaf kwa maana kabla ikhtilaf Uislamu ulikuwa ni safi annaqi kabla ya bid'a mbalimbali Uislamu ulikuwa ni safi na mtume sallallahu alayhi wasallam alitanabahisha umma kuwa zitatokea ikhtilaf na bid'a zitazuka innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ثم صلى الله عليه وسلم آل وتنبهيش مصحابه kwamba atakayeishi akapata umri mrefu atakuja kuziona ikhtilafu kathira atakuja kuona bid'a nyingi atakuja kuona mikhalafa mingi atakuja kuyaona makundi mengi katika dini hii فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين almahdiyina min ba'di ni wajibu wenu mtakapoyaona makundi na ikhtilafu mbalimbali lazimiana na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu wangu na mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha na bid'a akawatahadharisha masahaba pamoja naso wa iyyakum wa muhdathatil umur na kutahadharisheni na mambo yenye kuzushwa fa inna kulla bid'atin dalala kwani kila bid'a ni upotevu sambamba na hadithi ya iftiraqi al-umma tagawanyika umma huu makundi sabini na tatu yote motoni isipokuwa moja mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa moja akasema hum man kana ala mithli ma ana alaihi lyauma wa ashabi wale ambao watabakia watakuwa wako juu ya mithili mfano wa yale ambao niko nayo mimi na masaba kwa ili ubakie salama uishi salama ufaulu kesho mbele ya Allah tabarak wa taala ni lazima uishi kama alivyoishi bwana mtume na masahaba zake ni lazima uitakidi kama alivyoitakidi bwana mtume na masahaba zake ni lazima ufanye ibada kama alivyofanya ibada bwana mtume na masahaba zake miamala yako na akhlaqi zako na suluki zako siendane na vile alivyofundisha au alivyoisha rasul bwana mtume na masahaba zake mtume sallallahu alayhi wasallam aliufundisha uislamu wote na ukakamilika na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka mageti na security itakaolinda uislamu sahihi wa watu kwa kuwataka watu wafaate mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa wake kila jambo linalonasibishwa na dini litazame ili jambo katika mwenendo wa bwana mtume na masahaba zake limo kama halimo hilo sio dini achana nalo hata kama watu wake watatetea watatoka mapovu ya mdomo maadamu jambo hilo akulifundisha bwana mtume akulifanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ajana na jambo lolote ameliacha rasul alaihi salatu wassalam maa qiyami muqtadi pamoja na kupatikana muktadhi au muktadha wa kufanya hivyo ukawepo lakini hakulifanya rasulillah sallallahu alaihi wasallam na hakukuwa na mawani zozote zilizomzuia bwana mtume asifanye ulifanya jambo hilo ni bid'a kwa sababu kuacha salaf jambo katika dini مع قيام المقتضى وانتفاء الموانع بس kulifanya jambo hilo baada ya bid'a kwa sababu hawakuacha isipokuwa waliacha kwa kufahamu kabisa halimu katika dini na si dini na dini ya Allah tabarak wa taala haithubutu kwa rai wala kwa ijtihad jambo lolote ambalo ni qurba bana mtume sallallahu alayhi wasallam alifundisha mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja wazi innahu laysa min shay'in yuqarribukum ila aljanna wayubaidukum anin nar illa amartukum bihi kuna jambo lolote ambalo jambo hilo ni qurba ni ibada itakukurubisheni katika janna ya Allah pepo ya Allah na jambo hilo litakuwekani mbali na adhabu ya Allah isiyokuwa ni kuamrisheni na kufundisheni kinyume chake لذا ما يجعل الإمام الحاكم كتك المستدرك كذلك الإمام البيهق كتك شعب الإيمان إلا أمرتكم به نأمر إما أمر يا استحباب أو أمر إيش يوجب ndio maana bwana mtume saa salam akasema man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun atakayetenda amali yoyote man amila amalan ni nakira fi siyaqi sharti inafidisha al-umum man amila amalan laysa alayhi amruna hakuna ala dhalika al-amal amruna hakuna amri yetu sababu bwana mtume yote amesema amartukum bi nimekuamrisheni ukitenda amali yoyote hakuna amruna naona maneno yanavyoana hakuna amru na ibada zote imma ni wajib au ni mustahab hakuna taa inatoka nje ya wajib au mustahab hakuna ibada almaqsuda inayotoka nje ya wajib au mustahab masala ya adati na wasail asli yake si ibada kwa dhati yake yatakuwa ibada endapo imma yatakuwa yameambatana na nia sahihi na yasikhalifiane na sheria ya Allah tabaraka wa taala au yawe ni wasail ila alibada والوسائل لها احكام المقاصد kwa ibada ambayo ni qurba imma ni wajib imma ni mustahab na wajibu na mustahabu zote zinaendana na amri hadha ala wajhi al-ilzam hii nyingine ala wajhi al-ihbab ili jambo ni ibada ni lazima ipatikane dalili ala thubuti tilka ibada dalili ambayo itathibitisha kudhibiti ibada hiyo min jihati al-asli asli yake hili ni jambo la mwanzo muhimu jambo lolote tukisema hii ni ibada hii ni qurba hii ni taa ipatikane dalili inayothibitisha inayotuonyesha kuthubutu ibada hiyo ala jihati al-asli asli yake kama vile swala وأقيموا الصلاة ذاك وآتوا الزكاة الصيام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 idadi maalum ukaifunga ibada hiyo kwa wakati maalum nasema hiyo ni bid'a hata kama asili yake imethibiti funga imethibiti wewe ukawa unafunga kila siku ya Jumatano mimi nafunga funga gani hii unatusomea dalili zinazothibitisha asili ya funga tutakwambia haitoshelezi dalili iliyokuja kwa ujumla au kuthibitisha kitu katika asli kutumia dalili hiyo kuthibitisha kitu katika sura ya khusus hii jumatano umepata sababu dalili za jumatatu tunazo dalili za alhamisi tunazo dalili ya masiku meupe tunazo dalili ya siku ya arafa tunayo hatukufunga arafa kwa sababu kuna dalili ya ujumla ya funga ah, ah, arafa imehusishwa kwa kudhibiti dalili mwanielewa lakini au unaelewa vijana na wazee pia mwanielewa au haya hayawahusu kwa kuna wengine kama vile hayawahusu hao wazee wao basi tuwaachie nyie vijana watoto wadogo ibada yatuhusu sote funga imethubutu dhambi yake kwa asli asli ya funga lakini siku maalum siku hii na kadha kuna dalili nyingine imekuja kutufundisha funga ya siku ya arafa funga ya ashura funga ya jumatatu funga ya jumatatu e funga ya alhamisi mtume sallam amefundisha kaifia ya haji haikutosheleza tu walillahi ala nnasi hijjul bait ile dalili imethibitisha asli ya hija sasa kaifia yake na sifa yake mtume alifundisha hiji mwanzia hapa wamaliza hapa na watu wote wanakwenda hija wanapita mule mule leo arafa arafa leo mina leo mina leo mustalifa zile mbwembwe mazoezi yale kwamba twende engo ile turudi engo ile au ule ni utaratibu alikuchagua na mtume sasa utaratibu ule umepokewa kwa kuna dalili kwanza imethibitisha asli ya ibada lakini ipatikane dalili ya kuonyesha kaifia ya ibada ukifahamu haya wala upate tabu unazielewa bid'a nyingi na unawaelewa matapeni mtu akisoma inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi unajua hiyo dalili ya kumsalia bwana mtume haya tupende huu taratibu sasa wa mfungo huu ndo mkakati aya hiyo zipelekwa kwa mtume sala llah salam masahaba siwalielewa hiyo mbona wao hawakufanya kwa utaratibu huo so kimwona mtu hatambaa na hizi aya unajua jamaa bwana kaitwa shehe tu lakini hajaelewa huyu hajaelewa kabisa na ndio maana masahaba walipokuta wale watu wamekaa msikitini vikundi sabihu mia halilu mia kabiru mia waliwazuia waliwacha eh sasa kwa nini wawazuie na subhanallah imethibiti na Allahu akbar imethibiti na la ilaha illa Allah imethibiti alhamdulillah imethibiti au si waliwazuia kwa sababu hii kaifia huu utaratibu hii idadi mliowekeana mia mia mia hii hatujaiona katika mafunzo yale ya sifa na kaifia hatujaiona hii ni bid'a walikuwa wachezi somo wala wachezi karata wala wachezi zumna samlango kuna ubaya gani huu ndio umefunguka ah! huu utaratibu kwa maana Abdullah ibn Mas'ud aliwaambia ma asra'a halakatakum mbona mwangamia kwa haraka anastaajabu kuangamia kwa haraka huko kuna nini mabwana wakajitetea ma aradna illa alkhair ambia wangapo umetaka khair nia nzuri tu kwamba lengo letu zuri ah, alalishi na mtu mwingine anakutilia na hadithi innamal a'malu binniya kali watu kwa hapo sasa hiyo innamal a'malu hapo ndio kuyatosheleza tu nia njema alafu tendo wahesabuni kwa mtu akipiga mdumange naye innamal a'malu binniyati atie nia eh ndio hivyo aliwaambia maneno imma antum ala millatin hiya ahada min millati nabiyikum au mustatifu babi dhalal nyinyi tuko juu ya mwongozo yani utaratibu mila ni ule utaratibu na mwenendo bora kuliko utaratibu wa mtume wenu au mmefungua mlango wa upotevu angalia hawa masahaba walivyoelewa dini wale mtu anakuambia pale kwani tutafanya nini sisi pale tumswalia mtume pale twalishana chakula pale twasoma qurani pale twatoa mawaidha haya yote si yamethubutu eh, ala wajhi lasli yamethubutu ala jihati al-asl yamthubutu kweli lakini ala hadhihi al-kayfiyya kwa utaratibu huu na kuweka muda huu maalum lam yathbut ala nabii sallallahu alaihi wasallam fa hiya bid'ah umeelewa mjeelewa mwadhara umekusha kwa bid'a zote unajitia kapuni sijui hapa khidma kusoma Qur'ani kwani kusoma Qur'ani vibaya akusoma qurani imethubutu sasa thawabu kwani haziwezi kumfikia hatuko huko hayo mtu unayesema wewe yalifahamika na bwana mtume na masahaba hiyo hiyo waladun salih au waladin salih yad'u lahu hii si alitamka mtume sasa masahaba walipokea hadithi hawakuelewa lakini wapi watu walikusanyika wakati wa salaf wakiwa wanamwombea mzee fulani katika sahaba alikufa leo tuna dua yake tuna hikma yake leo tuna arobaini yake leo tuna hauli leo ya fulani na fulani watu uliona uliwahi kusikia hikma ya imamu shafii leo wanafunzi wako msomea hikma shekhe leo kuna arobaini ya imamu shafii leo kuna hauli ya imamu shafii leo kuna hauli za masharifu na mashekhe kila mwaka ile siku alokufa watu huu uelewa unaotoa wapi dalili eti au waladin salihi yaduu lahu au mtoto mwema yeye eh, nini watoto unaleta alafu huyo mtoto mwema hao watoto wa masahaba waliokuwa na baba zao waliwahi kufanyia kazi hadithi kwa mfumo huo sasa ikiwa mfumo mzuri wa kufanyia kazi hadithi ni huo ina maana huo mfumo huu mzuri hawakuelewa nani salaf kwenye mmeeneo utaratibu mzuri wa kuifanyia kazi hadithi au bin salihin yad'una kuliko walivyoelewa masahaba na tabiuna wa tabi'u tabi'in wa a'immatul huda manielewa vizuri leo watu wahangaika kuleta bid'a mbalimbali katika mwaka mpya wa Kiislamu watu waadhimisha al katika masala ya ayadi ni at-tawqifi mlango wa idi na mlango wa ihtifal ni tawqifi ndio maana bwana mtume swalla sallam aliwakuta watu Madina wana siku zao mbili akawauliza wakamwambia hizi ni siku twafurahi hizi katika jahilia huko mtume akawaambia Allah amekubadilishieni hizo kwa siku mbili yaumul adha wa yaumul fitr zile idi zote zikafa masahaba hawakuelewa kwamba kuna siku ya idi isipokuwa idi lfitri na idi ladha haya ni masiku ambayo mtume aliyataja ni ayamu ni masiku ya idi kama ayamu tashriki hilo ndo ambalo waliishi hawakuwa na ihtifali ya maulidi nabawi hawakuwa na ihtifali ya mi'raji hawakuwa na ihtifali ya badri kwamba hii siku ya badri Allah aliupanusura uislamu watu walishinda ushindi wa kishindo makufaru waliuliwa kwa tuikumbuke siku hii hizi ni rai za watu sasa hivi wanazo kwa Dar es Salaam siku ya badri pia sasa ishanda kukumbukwa siku ya uhudi watu wanazieka sasa Niona pale manyema kuna siku moja katika hizi siku pale alafu akaalikwa yule bwana mzwanda akatoa Tunahadhimisha tu yaani wanaona kama vile dini hakukutangulia mwalimu na haya matukio yote ya uhudi yote mtume experience yani aliyapitia aliyamari na masahaba waliyapitia waliyajua na walijua ubora na utukufu wa masiku haya na uislamu ulipata ushindi kupitia ghazawati lakini hakuna aloadhimisha hata hiyo tarehe ya Kiislamu baada ya Umar kushauriwa na Abu Musa al-Ash'ari kwamba barua zinakuja bwana hazionyeshi tarehe kwa nini tusiweke tarehe akawaita masahaba na wala sio qurba si ibada simana si sala ya ibada yale kwamba kuna rai masala ya masalihi vipi tukaweka tarehe hayafungamani na, na ibada afungamani na dini lakini katika masalih ya kidunia ni mambo ni katika masalihi duniawi ashauriana akiwekea ni tarehe ya kumbukumbu ya barua zetu na matukio yetu sawa sawa umewahi kuona Umar akaadhimisha makamtu mtu ule kaondoka Umar kaja Uthman uliwahi kuona waliwahi kufikiria kwamba hii tarehe tuloiweka siku ikifika ile siku moja tuadhimishe hii ni siku bora uliwahi kuona watu hawakuelewa hivyo kwa sababu walijua mlango wa taadhim na mlango wa idi mlango wa ihtifali mlango wa yani wa ibada ni tauqifi hitaji kwa hiyo huu ni ufupi wa kuonyeshana kwamba uislamu kamilika mtume alifiwa alifiwa na watu wake wa karibu alifua na mkewe kipenzi alifua na amami zake kama Hamza mtume alifua na watoto wake wote wa kiume wote wanne walikufa wadogo mtume sallallahu alaihi wasallam watatu walikufa wadogo wa kike watatu walikufa kabla ya mtume mmoja Fatima ndo alikufa baada ya baba yake kwa miezi sita hawa alizika wadogo hawa walikuwa ni nini mtume alikifanya kwa maiti zake hem tu utatameni mafunzo bwana mtume mbona tunahangaika tunajihangaisha mtu akitokea na msiba cha kwanza haya kachukua mchene kilo mia pale duka la jumla watu wanakwenda kukopa katafute mafuta masufuria sharetwa kuni pana nini hapa hapa na harusi hapa pana harusi wewe umepiwa hivi vyakula vya nini hapa mtu apika matakula alisha watu ambao hawakufiwa bado wanakuja kutononoka na vyakula vya wafiwa na maji safi pia mapewa choma za maji safi alika usumita washushia na juisi pia mtapewa za ana au acha watu mbaya tengeneza vyakula kwenye misiba watu wakala mmepata mtu ataleta hadithi za sadaka watu walielewa hizo hadithi zote zitamka bwana mtume walielewa masaba lakini hakuna msiba wowote wa masaba wanaoonyesha na tabuka kama upo tuambie nasikia mzee mmoja tulikuwa tunakuzika shangani juzi najua siku hizi kuna radi bila ya mvua ajishtukizia tanzania katuona mimi niko pembeni utajua mwenyewe habari kwa mwanzipata sisi kuna radi bila ya mawingu shauri lakini sahaba alitoa sadaka ya mtende zile tende ziko kwenye mti je ukizileta ukazigawa akasema haya bogomea nenda <laughs> anaona hao wana akili nyingi kweli yani ya, ya kufanya application au tatbiki ya zile nusus yani wanaona wana, wana uwezo wa kuzifanyia kazi kuliko ile ile sadrul awwal kile kizazi cha mwanzo ambao ndo sadaka kwa masahaba bwana manhaji salaf masahaba walielewa dini mtume alizika hatuoni arobaini ya umu kuludhumu hatuoni hikma ya umu kuludhumu hatuoni hauli ya umu kuludhumu hatuoni tatu wala sita wala ishirini mtume alioza aliozesha alioa kwa nini sisi tusiozeshe tusifanye harusi zetu kama ambavyo zimefanya wakati wa sala watu wameoana Aisha anaulizwa hakuna lahu yoyote nyinyi kwa na ansari wanapenda lahu mtume akawa uhusu kufanya dufu kwa wanawake wakampeleka yule bibi harusi haya imeruhusiwa ruksa imekuja asili ya dufu haramu hako mwanamke isipokuwa imehalalishwa katika minasaba na ndio maana uwezo kukuta inda salafi wanawake tu walikuwa wanakaa wanapiga dufu wameamua tu leo kama sio harusi ni masiku ya sikukuu au yule mwanamke anaweka nadhiri mtume atakaporudi wapi katika vita salama tena ni jaria ni mabinti wadogo ambao hawajafikia umri wa juwairiyati zote riwaya zinakuja kwa hiyo mtume aliona mtume aliozesha ndoa zilikuwa leo ndoa kuna kutazamia siku watu kabla ya kuwa kwa waganga nipata pia yangu nyinyi mbona mnahangaika mbona mwajitesa kuna siku mbaya anakuambia nani mkosi watoka wapi mkosi autoa nani wa hmm? mikaja na kilemba yatokapi mtu asema kabisa kwenye kikao mahari yetu sisi eh, mahari ya binti laki tano mkaja na kilemba milioni eh, laki tano ya mama laki tano ya baba hii laki tano ya mama ni nini imetoka tu kwa sababu jambo la ndoa ni jambo la kiibada ni jambo limefundishwa utaratibu wake hii mahari imetajwa kwenye qurani hii mkaja na kilemba imetajwa tena sasa hivi walipokuwa wanaelewa mambo lakini wameinadi tunajua kwamba haya hayamo kwenye dini lakini ada alafu anamsema kwa millatu biladi sharia mila za pia ni sheria nayo yani mzee utaona kajikaza kimuuliza aya gani hadithi gani kama wazee wa kizamani labda kora atakutandika kama muuliza vizuri atakakuchapa kwa hiyo Uislamu ulikamilika. Haya yote tumeona katika dini mfano Mtume aliswali, masahabu walimuona anaswali. Baada ya swala alifanyaje? masahabu walimuona alifundisha nini? Baada ya swala masahaba wameelezea. Utaweza kuwa mbabe tu hapa, asotaka dua aswali safu mwisho kwao tena sengine anasema mtu mzima wanamvi vijana wanaosoma na kuona mtu mzima ovyo huyu mtu mzima ovyo ujana wake akusoma akawa mzee akimbilia msikitini kwani baada ya swala kuna dua eti baada ya swala kuna dua au kuna adhkari na adhkari hakuna mafunzo baada ya swala kuna dua mwaelewa nasema haramu lakini hakuna mafunzo baada ya, ya swala kuna nini dua watu walifundisha ukimaliza swala kuna askari kwa hiyo mtu baada ya askari kama kuna wakati ataona na maombi yangu ni ya au baada ya rakaa mbili kuna maombi yangu nataka kuomba naam sio kwa sura ya jamaa hakuna kwamba al-Fatiha mmoja aomba wengine waitikia hamna bali wanasema ahlulilmi ikiwa mtu utaratibu wake kila baada ya swala ya faradhi ainua mikono omba dua wanaochuoni wako kusema hiyo ni bid'a sababu mtume hajaonekana hata siku moja baada ya swala hata siku moja akainua mikono omba dua hata siku moja lam yathbut ani nabii sallallahu alaihi wasallam bali katika dalili za kuonyesha mtu huyo ni ammi ni yeye baada ya swala ndo aomba hali ya kuwa mtume anasema mtu anakuwa karibu na Mola wake wakati amefanyaje amesujudu aqrabu ma yakunu labdu abdu min rabbi wa huwa sajidun fa akthiru du'a mtu anakuwa karibu na Mola wake wakati amesujudu hapo ndisheni dua mtume swalla sallam akafundisha mtu baada ya tahiyatu ajihifadhi na mambo manne na adhabu ya moto na adhabu ya kabri na fitnatul mahya wal mamat na sharri ya fitnatul masih dajjal kisha mtume akasema atabue kheri ya dunia na akhira aombe anachokitaka hiyo ni kabla ya kutoa nini upo ndani ya munajaa wazungumza na Mola wako yaani kimifano ya kidunia upo ikulu na rais utaji maombi yako watoka na mtafuta waziri sasa mimi nenda pale kwa rais kamwambia ati utakuwa bahawe ulikaa na rais uso kwa uso ukumaliza habari zako ulikuwa ndani ya salaha tunaji rabbaka wazungumza na mola wako fasiri hukuweza kuomba sasa baada ya swala ndo mtu ainua mikono wanazoona nasema hiyo dalili huyo mtu ni ammi yani layman ni mtu somsomi somi afanye hivyo msome natumia fursa ndani ya nini swala baada ya pale subhanallah mara tatu alhamdulillah wafanya askari zako kuna aya tukufu kuna kuna kuna binas unasoma askari zako umaliza waswali baadia kama swala ya baadia ile baadia yenyewe ni swala ndani yake kwa una maombi omba Mungu nini tena baada hapo tena mtu akaa dakika kumi azidi ile swala aloswali ya sunna huyu ammi umeelewa kwa ikiwa jambo hilo unasema na moja moja la baada tu kwa ndo utaratibu wako sasa kuna wengine watu wanaswali kwenye hii misikiti yetu sisi hatuna dua ya pamoja kwa kuna mtu anaona hawa wamekosea hii baada yote ukuta kila siku hapa kama vile ni sunna kwamba baada ya swala kuna sunna ya dua umepata hapo sasa ndio wengine wanatumia ubabe asiotaka dua swali swafu ya mshoko so baada ya swala tu mwananyuka nyanyuka hapa eh ukiona utachapa bakora swali kweli safia nyuma kuna watu wababe kwenye misikiti yao bwana kaomba hamsa hao mm. kule Tanga vijana wakisema hamsa inajulikana na watoto watandikwa hamsa wa chuo chingine wamekuja tu kuswali chuo chingine madrasa nyingine kati ya udhu kumaliza kama hivi hamsa hamsa pijeni hamsa hamsa kwa ukipija ile hamsa hamsa inaonekana piga hamsa hamsa uhisbia wakafu na kiafu wazee wako jana wana nimeongea kule kojani msikiti huu ni wa huu msikiti wa kiafu na hii ni madarasa ya kafu na hii madarasa ya kiafu yaani ile qaf kuna wengine wanatamka kafu wengine kiasi sasa kunaona unaona ile kiafu ile sio sawa kwa wale wakafu wakajitenga wana msikiti wao tena ipo karibu na hawa kiafu msikiti wao na hawa madrasa yao kiafu watu wakafu watu kiafu na wote watu wadufu si maana labda hawa mawahabia wenyewe kwa wenyewe lakini wamtofautiana kwenye kafu na kiafu mpaka kila mmoja na hapo kwa walifikia kwa, maelezo watu wako jani hawaozeshani pia boti pia ukienda bahari pale ufukweni watu wakafu wana boti yao ya kiafu wana boti zao kondo ndo hizibia wa hamsa hamsa huko hii madrasa hii madrasa. akitoka mtoto huko maji yamekatika aja huku hawa wapo hawa wakafu pija hamsa hawa wapi hawa kiafu tandika tano tano nilikuwa naeleza kwamba kuna watu wana hiyo hali ukiona watu wa namna hiyo iepushe bwana wewe salafi wana pana fitna hapa swali safu ya nyuma ya Allah achie watu na fitna zao kwa ujumla tumezungumza eh, kuhusiana na hii manhaji na hii ni neema ndio da'wa yetu sio tuwaita watu katika Uislamu safi na watu wanatuchukia manake tuelewa kikao ukisikiliza utaelewa eh, sisi tuwaita watu kwenye Uislamu sahihi kama ni dawa bwana mtume alifanya dawa alianza na nini ile dawa yake alianza na tauhidi na aqida sahiha alipomtuma muadhi kwenda yaman akawa jambo la mwanzo la kuwalingania watu ayuwahidullah tutazipima dawa yote tutawapima matablighi matablighi wanafanya dawa ili kunje wao kipaumbele chao kwenye dawa ni tauhidi kama dawa ya bwana mtume au matendo ah kipaumbele yao ni fawaidil a'mali wakaingia msikitini mashekhe Allah anaumba mashekhe Allah ndo anatoa riziki mashekhe Allah ndo mmiliki wa kila kitu mashekhe mashekhe Allah ingetaka ingekuumba mende mashekhe huko chooni lakini Allah ameumba mwanadamu mashekhe kwa uchache wa shukrani mashekhe tusemeni alhamdulillah mashekhe kwa ajili hiyo mashekhe dini inahitaji fikra mashekhe kwa hapa sisi kwa msikiti mashekhe kuna kundi kwa ajili ya fikra ya dini mashekhe kwa nani yuko tayari kutoka mashekhe watu wanatoka maisha yao ni uwasikii wakasema tauhidi wakalingania watu kwenye tauhidi wakapambana na jamii hii ni shirki hii ni ngoma ya shetani huu ni mzimu hakuna mwakakoga mwakakogwa hakuna hizi zote ni shirki billah mambo ya hirizi huwasikii matablighi hawataki kugombana na jamii dawa yao bali ni fadhailu amal akisimama mtu anatumia anabi musa al ashari amesema kwamba atakahifadhi swala hii ah, maisha yao kama yuko tablighi ni hapo labda mnasiri mwenda kaa lakini mbele ya watu hamna tauhidi mlionigania wala hakuna bidaa mliokataza watu bidaa zikifanyika msikitini na nyie mwashiriki kama kundi liko msikitini pana, pana, pana maulidi siku ya alhamisi na wao watakuwepo pana dua ya pamoja nao wamo kukiwa pana hitima nao wamo sababu katika hikima ni kuto kutoka ukaacha wale watu wa msikiti nye mkakaa nje kuona bakia kwenye bidaa kwa hatima yao wao wanashiriki bidaa zote mpaka lini kuna wakati mtastop sasa tulinganie tauhidi ya kuabudiwa allah pekee tupinge shirki sasa tuwaite watu katika sunna tukataze bida lini ah, wao masaili hawengi wao ni watu wa fadhail al kuna ilmu ya masaili na ilmu ya fadhail al tuwatazame hizbu tahariri dawa ya bwana mtume ilianza na mambo ya khilafa na siasa musa bin umeira ni kama dina anawafundisha watu ilmu elimu ya tauhidi na aqida sahihi ikabadilisha mji mzima na dola ikasimama wezi kuta kuna tamko hata moja la khilafa khilafa khilafa khilafa wao ni khilafa hizo solution kwanza tupate mtawala kwanza tupate dola kwa mambo yote hatuyapuuzie sisi ni khilafa khilafa yaja hivyo sisi sio ikhwanu muslimun tuanze na mambo ya harakati na siasa tujiingizeni huku tugombanie tuwe mawaziri tuwe wabunge sisi tunaona siasa ni kuacha siasa siasa ni kuacha siasa ya demokrasia tuwaachie wenyewe sababu democracy is a government of the people for the people by the people ni kitu kimekuja demokrasia maana yake ni siasa ya kifarusi ya kumfanya mwanadamu ndio akatunga nini sheria sisi hatujihusishe na mambo hayo na hatuoni kwa mabadiliko ya umma yatakuja kwa sababu ya siasa demokrasia sisi hatuoni mambo hayo sisi tunaona umma utapata saada ukirudi katika dini ya Allah wakishikamana na kitabu cha Allah walau anna ahla alqura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا allah anasema lau watu wa miji kama hivi konde kojani kadha lau watu wataamini na wakamcha allah tutawafungulia baraka za mbinguni na watu kwa baraka mvua mazao vyakula ardhini kama ni gesi kama ni madini ni mafuta petroli hizi baraka zitakuja kwa watu kumwamini allah na kumcha allah hata mpate mtawala bora ikiwa watu wanamwasi allah allah hawezi kuleta baraka dunia nzima watu waandamana maisha yanakuwa magumu ulaya kanda watu wauana sawa sawa mwanielewa vizuri kwa dawa yetu haina mambo dawa yetu ilinganiwa tu katika tasawuf wala falsafa sababu dawa ya bwana mtume ilijikita katika tauhid katika aqida sahiha kwa sababu atakayekufa mshirikina atakaa motoni milele إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من انصار لكن شركش الله الله من حرم الشيخ ه به نما كزياك يا قدوم يا تكاني نما أ موتوني ص ا ر ي مظالم خوانا وقوت وانت كما نصل لكن للمشركين أكيوم ك ي و م ا لكم هاي منتظمي هاطس يا ليل يا ليل ولكن ا ج ك م ن ف من الله هو المشرك sasa huyu hata umlinganie katika swala umlinganie ale na vidole vitatu huyu umlinganie akienda atazama chini hizo ni amali na akhlaq huku kwenye aqida na tauhidi kubaya haya yote yafanyi kazi kad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika lain la layahabitanna amaluka walatakunanna min alkhasirin tumekupa wahai wewe muhammadi na upita kabla yako ukifanya tu shirki matendo yako yote yamebatilika matendo yako yote swala zako funga zako zimebatilika kwa sababu ya shirki kwa nini tusianze kuwalingania watu tauhidi na kuwafundisha watu ubaya wa shirki wewe uwafundishe watu fadhila za amali dawa yako hiyo imefeli kwa nini waingize watu katika siasa kwa nini waingize watu katika utasawufu leo tizama kuna watu dawa yao ni kuwaita watu kwa mawalimu una masharifu msharifu kadha hizi sehemu ni bora hawa wana baraka hawa walikuwa ndio sasa hivi watukuzana kwa akifa mtu yuko mbele ya kwa nini yaani kwa nini huyu asipelekwe kwenye makaburi watu wanaonekana yuko mbele ya msikiti hakuna itikadi yoyote eh hakuna itikadi yoyote yani sio bure mtu afe fulani tena mwenye cheo fulani ayuko mbele ya msikiti watu wakiswali yuko mbele yake hapa hapana itikadi yoyote eh hapana itikadi yoyote na mbona achukuliwi mfagia msikiti amshana mtu afagia msikiti akayekombelea msikiti ah ah wali sharifu kwa sharifu ndo akae mbele ya msikiti watu wakiswali yuko mbele yetu ndo nenda mimi kama ya langu tuona msikiti umekosa makaburi ni mchache si makaburi ukiuliza huyo alikuwa sharifu aldarusi sijui nani alhadal huyu alal huyu nani nani tena masharifu wao wa kiarabu Arabu tu ndo wani wao ndo mawali sisi waswahili sio mawalii ni ahdali alawi sunani nani sagasi siu hevi ilikwenda au ndo yakumbenia misikiti au majumba maalumu yamekuwa na mageti yanawalinzi wapi vijemu za makaburi nimetoa wapi tuwapi michezo michezo ya makaburi ghuluu dawa yetu haiko ko kwa dawa yetu hii dawa ya ahli sunna wal jamaa dawa salafia manhaj salaf kuwaita watu katika mwenendo sahihi uislamu sahihi anaofanao tunahitaji tunahitaji watu wasome tuwasomeshe tusome tuielewe uelewe uislamu tuielewe tunahitajia ikhlas katika mambo yetu tufanye mambo yetu kwa ikhlas kusomesha watu kwa ikhlas tunaosoma tusome lillah tunasaidia tusaidie lillah tushirikiane kwa ajili ya Allah tunahitaji mutabaa kuyafanya mambo yetu kwa utaratibu na mafunzo ya bwana mtume sasa tunahitaji hikma na busara katika kuwalingania watu kuweka kila kitu mahala pake tunahitaji arifqi wal ulaini katika ndo asili ya da'wa na manhaji hii fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadlan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik tunahitaji tujipambe na akhlaq zilizokuwa nzuri sisi ni ruwaza jamii yatuona sisi ni watu tofauti kwa ukifanya jambo dogo tu watu wamelizingatia ah ile si salafi yule mbona atongoza salati yasimama kichochoroni angalia ni kosa hili lakini umelifanya wewe ambaye jamii inakuona wewe unalingania watu katika mwenendo bora nyinyi mmejipama na sifa bora kwa nini unafanya hivi salafi muongo kama nusu sasa mtu atena yaani uongo haufai kwa watoto lakini wewe salafu ukifanya uongo nimekuwa uongo wako mkubwa sababu wewe ni salafi ah salafi bakhili huyo hang'okwi eh? Eh? Kwa tujipange na tabia nzuri. Tulisema sehemu ya pili hii ilikuwa ni kama tutarudia tulizozungumza kule maziwa ya ng'ombe. Sehemu ya pili ambayo ni ya mwisho kuna sababu mbalimbali za watu kuiacha hii manhaj. Katika sababu hizo ni aljahl, ujinga. Aljahl, ujinga ni sababu ya watu kuiacha manhaj kwa tumehimizana kusoma kinyume chake ni aljahl ukiwa mjinga utaki kusoma huwezi kufahamu hii hapa tulipokaa ni sehemu ya kusoma sisi hapa hatukuja kufata ubwabwa wala kula fata kula hapa tunasomeshana tunahimizana tunatiana tafsiri za kusoma kesho pana darasa msikitini halafu unabakia darasani kama ni kode kama ni kujana kama ni maziwa ya ng'ombe kama ni wetu kama ni chake chake darasa lipo unabakia msikitini unasoma dini unaelewa akida yako sahihi usije imani yako na nini shirki emtizama mtume anasema ati wala tushiriki ati wala tushiriki tiwala ni wa kumpendezesha mwanamke kwa mwanamume au mwanamume kwa mwanamke kuna dawa yafanywa ili mke akupende au mwanamke anafanya dawa apendwe na mume shirki man taallaka tamimatan faqad ashraka mtume sasa atakayening'iniza herizi amefanya shirki atiyara tiyara waarabu walikuwa wanamchukua ndege wanamrusha akenda kulia kama ana harusi anafanya harusi akenda kushoto harusi haifanya nuhusi je leo watu hawatabiri mambo ya nuhusi mtume amesema ni shirki mambo hayo je hayapo leo mkitaka kuoa mtakuwa kwa lazima tusome tujue hii ni sirri alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wale walioamini wasichanganye imani yao na shirki hao ndo watapata amani ulaika lahumul amn wa hum muhtadun hao ndo ambao wameongoka kwa elimu ni kitu cha msingi tujue hii sunna ni hii bid'a ndio maana tukumbushana misingi ukiliona jambo hili ni bid'a au ukilisikia hii bid'a hii haiwezi kuwa sunna bwana mtume kwa sababu unasoma jambo jingine ni alghulu fi din sababu ya inhiraf ni ghulu kama alkhawarij makhawarij yafanya ghulu katika dini mtu akifanya dhambi kubwa akamkufurisha akwaje muislamu unazini kafiri wewe kafiri mkubwa muislamu unakula riba kafir ah, ah, ah, hata ghulu iyyakum wal fi din tunasema jiepusheni au na kutahadharisheni na ghuluu katika dini kupituka mpaka wa kisheria katika dini kuyahukumu mambo kuyaendea mambo epukeni ghuluu fa innama ahlaka man qablakum hakika imewaangamiza waliopita kabla yenu alghuluu fi dini kuchupa mipaka katika dini kundi mahawari tukawa tuna kundi la watu linakufurisha watu waislamu tulikuwa nalo kundi hilo akimuona muislamu mwenzie halali damu anatangaza huyu auliwe afe hastahiki kuishi ulumu haifai jambo jingine katika mambo haya ni tibau hawa kufuata matamanio ya nafsi tusikandamize nafsi zetu utashi sisi ni wajibu wetu kufuata dalili min alkitabu wa sunna ala fahmi salaf acha hawa dini imesema hivi dalili imesema hivyo una matamanio ya nafsi yako ukipata matamanio ya nafsi yako utatoka katika njia sawa jambo jingine ni kutanguliza akili juu ya naqli taqdimu al ala an-naqli kutanguliza akili juu ya dalili dalili imekuja zifuatwe dalili sitanguliza akili yako lakini akili kwanza wengine nasema akili kwanza kiakili tu kiakili tu sasa dalili ni kingine akili nafasi yake ni kuelewa lakini akili haina nafasi ya kuhukumu na kuweka utaratibu katika yake ni kuelewa dalili imekuja nasema kwanza akili ni nyenzo ya kuelewa sasa usitangulize akili yako juu ya dalili tume kasema hivi allah kasema hivi wewe watakiwa umisalimishe mbele ya dalili watu wengi walioharibikiwa kwa sababu utanguliza akili kwani kuna ubaya gani yaani kweli kweli allah allah akamwadhibu mtu kwa kusema allahumma salli wasallim ala muhammad kweli alafu na mishipa inakutoka tunakuuliza hivi Umar hivi Ibn Mas'ud alipokutoka akasema subhanallah kama swali hili angeliuliza wale wake muuza hivi sisi Allah akatuadhibu tuambie sisi tuangamie kwa kusema subhanallah haikuwajibu vipi ambao swali hili waliwahi kuulizwa baadhi salaf mmoja katika aima alimwona mtu ana swali zaidi ya rakaa mbili kabla alfajr kama vipi kabla alfajiri kuna sunna ya rakaa mbili tu mbona unazidisha akamwambia kwani allah atakwenda kuniadhibu mimi kwa kuzidisha swala akamwambia ta allah atakuadhibu kwa kuhalifu mimi sababu mtume wako alisoma rakaa mbili wewe zaidi ya nini yaani wewe unaijua kheri kuliko mwanamke hivi ndio alikuwa sana so anatanguliza akili tu kwa mtu anatanguliza akili kabla nakli huyu atapata